Sve se nešto ubrzano dešava. Velika je trka na svim frontovima. Dunjalučari žure da što prije šta od Dunjaluka zgrabi. Oni koji rade za ahiret isto tako žure da se što prije onoga svijeta dočepaju i ovi obmana dunjaluških lomu. Žure munafici da što više zla prije onoga momenta kada više neće zlo moći činiti urade žure nevjernici da što više svoga čufra po dunjaluku prošire i posiju svi žure, obrzan tempo života. Ovo je samo još jedan od pokazatelja da je sudnji dan blizu. Dobro je da čovjek požuri, kada ide u dobrom pravcu, a s druge strane, ako se radi o dunjaluku, onda je to šeitanat. Pa poslanik alaih salatu wasalam kaže El tu mine Žurba je od šeitana vezano za ove dunjalučke stvari kada čovjek žuri sa nekim odlukama bolje je tada pustiti da prenoći da se stvar dobro slegne pa da čovjek opet sutra pogleda i pokuša ponovo vidjeti jel na istoj odluki ili treba nešto mijenjati. Evo još uvijek agonija traženja malezijskog aviona traje. Navodno ne mogu ga naći. To je još jedan pokazatelj da se nešto iza brda valja. Evo vidimo kako je sada moderno da se ponovo pravi novi Sovjetski savez, ko će s Rusima, šta je preostalo, a uglavnom sa Rusima hoće njihovi istonarodnjaci, to jeste isto vjernici, pravoslavni korpus ili pravoslavni blok se ujedinjava, a sve to ima svoje pozadine, i vidjet ćemo na što će to sve izaći. U ovoj velikoj trki, s druge strane, evo i ovi, pa i mi smo dio njih, poljoprivrednici, izazov ovih toplina nagoni same ljude da što prije posiju. I nije, nije ni to loše, nije zabranjeno ali postavlja se pitanje hoćemo li mi žeti? Jer samo pet stvari zna Allah subhanahu wa ta'ala iako se ljudi često petljaju kao da oni nešto znaju. Pa ko se petlja da nešto od gajba zna, on je nevjedniku Allaha subhanahu wa ta'ala. I on će biti ponižen na ovome svijetu prije onoga svijeta bez obzira koliku Ahmediju nosio i u kojim novinama svoje reklame širio. Inna Allahe indahu ilmu sa'a, samo Allah zna kada će sudni dan, a mi govorimo o preznacima i o ešaretima, pa možemo da se na osnovu toga orijentišemo koji je to sada period. Vojunesilu gajf i Allah spušta kišu وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ i samo Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je u maternicama. وَمَا تَدْرِ نَفْسُ مَادَا تَكْسِبُ غَدَا ne zna čovjek šta će sutra zaraditi. Šta ga biva sutra čeka? وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ I ne zna čovjek u kojoj će zemlji Teslin dušu Pustiti. Ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Ovo samo zna Allah subhanahu wa ta'ala. I zato nama nije zabranjeno ni da sijemo, ni da kopamo. Samo da to bude na halal način i da ne bude na Islama. Pa da kažemo kao što naši sadašnji bošnjaci, pokvarenjaci kažu pazi raditi, a biva analogno tome klanjati nije farz. Oni podlače da je farz raditi, a nije farz vjerovati. Pa je to onda opasno i teško se tim krompirima, i teško se tim baštama, i teško se njihovim sahibijama, i u tome Allah neće dati beričeta, ako to sve bude išlo na uštrb Islama, pa se budu ostavljali farzovi koje je Allah strogo zabranio. Odlazim danas s potrebom do naše čašije i gledam kako ljudi neće da kažu sebi drugima da je petak najbolji dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije on džaba džuma prozvan. Od džema'a. Da se ljudi okupe u zajednicu. Dozvoljeno je raditi prije džume. Ali otkud baš da moramo prije džume? upregnuti konje i početi odati. Kakav će njegov danas džumanski namaz biti? Umorni konji, umorni on. Niko nije razumio svrhu boravka na ovome svijetu. I zato su muslimani sebi uglavnom pravili petak odmornim danom. I tako još uvijek tamo gdje je islam vladao da gdje danas su većina muslimana, ali ne vlada islam. Pa bi trebao petak biti poseban dan u kome čovjek radi samo ono što je nužda. Da se pripremi, odmori i da napravi i tafbil fil Da napravi vrednovanje dana, da sam to svojim djelima pokaže kako je džuma'a bolja od četvrtka, bolja od subote, kako džumu treba posebno njoj njeno pravo dati. Zato molim Allaha tabarake wa ta'ala da i mi požurimo u onu žurbu koja je pohvaljena za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite, sira'a, sur'a, što prije požurite, što jače po gasu, trecite gas, tad je dozvoljeno voziti koliko god možeš. i ako može kazaljka preko saha da se okriči, nije problem kada prema džennetu ideš. Požurite ka džennetu. Požurite ka oprostu. Prema Allahove milosti, prema džennetu, čija je širina koliko između nebesa i zemlje pripremljena za bogobojasnje. I hvala Allahu tebareke wa ta'ala i u tom pravcu imamo danas kompas. Imamo ljude koji ove ajete sprovode u djela. Idu na onaj svijet kao tako brzo, kao što voda ide u podnožje brda. I ovo Blaho zabrinjava nevjernike i njihove saveznike munafike i one koji se laž, lažno predstavljaju, a la ilaha illallah često izgovaraju, ali od la ilaha illallah neće velike fajde imati, možda i nikakve. Pa hvala Allahu tabarake wa ta'ala, iako su muslimani napadnuti na svim frontojima, gdje se ne vodi bukvalno oružani sukob i rat, onda ili su velike pripreme, ili su neki drugi vidovi ratovanja, kao što je ovdje našim prostorima. Ovdje se i priprema i vodi se drugi vidovi rata. Dok ne počne ponovo genocid nad bošnjacima, usput se vodi nemoralno, materijalni ili ekonomski rat a diljem Dunjaluka ili se priprema ili se već vodi rat. A cilj je napasti na Meku i Medinu. Cilj je pokoriti najmlađi narod na ovoj planeti, a to su muslimani. Čija snaga tek dolazi do izražaja. Ostali će morati ili kadrom i na neki drugi način sve to opet kadar na onaj svijet. ostala Europa, evo i Balkan je ostario. Kiramete vidjeti zdrava i mlada čovjeka na putu, a da o djeci ne govorimo. Ako šta u maternicama ima, onda su to uglavnom, osim kome se Allah smilovao kopila, gdje se ne zna ko je kome babo. Pa su ovo ratovi protiv Islama i muslimana. Ali bi fadlillahi azze džel, Allah šanu u sebi dao za pravo i kazao وَكَانَ ali na Allahovo je pravo da će pomoći vjernike. Pa su vjernici u Iraku svaki dan jači. Evo i osvajaju dijelove glavnog grada Iračke prestolnice Bagdada. Pa su vjernici u Somaliji svaki dan jači. I upravo Allah najbolje zna Zašto se vodi drama oko nestale pod navodnim znacima civilne, civilnog aviona malezijskog? Vjerovatno se hoće skrenuti pažnja sa onoga što se dešava, a ide u prilog muslimanima, a to su velike pobjede muđahida u Somaliji. I veliki uspjesi muđahida u Šamu, i veliki uspjesi muđahida u Maliju, i na drugim mjestima, a pogotovo u Afganistanu, gdje će vjerovatno naredni izbori koji se pripremaju biti održani, ali ne na zemlji, nego u zraku. Allahu te barake wa ta'ala dozvolom. Pa hvala Allahu te barake wa ta'ala koji i tu daje jasne znakove. Limen lehu qalb za onoga ko srce ima. A sam'a wa shahid. I ko dobro čuje i mora biti svjedok da istina dolazi وَقُلْتَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Reci dolazi istina, a nestaje laži, zaista laž mora nestati. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Mi se vraćamo našem serijalu gdje govorimo o aslu dinu, o temeljnim principima Islama, o onome bez čega ne može čovjek biti musliman, može biti obmanjen, ali obmana nema ukusa ni na, ni na dunjaluku, niti na ahiretu, nego mora biti hakika, stvarnost od koje će biti koristi i na ovome i na budućem svijetu. I upravo ovo što smo kazali u prvom dijelu hutbe, Neprijatelji Islama nemaju šta ponuditi. Neće njihove zabude niko. Evo ovih dana ponovo pokušavaju da ožive ideju praska. Kako se je desio u kosmosu prasak eksplozija i od eksplozije nešto normalno došlo. Mi znamo da od eksplozije sve ode u džidžuke. Ono što je bilo poredano više ne bude poredano a po logici ovi gori od majmuna, oni kažu da je ovaj dunjaluk nastao eksplozijom. Pa neće tu teoriju nikom, neće ni Dar neće ni židovsku, neće ni kršćansku, neće ni šitsku, neće ni sufinsku. Hoće ljudi, ako već hoće islam, onda će uzeti islam od Muhammeda sallallahu alaihi ve a ako ne znate koji je to islam, pogledajte u koga su nevjernici danas svoje i isukali i svoja koplja uperili, pa ćete onda znati jesu li to kakvi derviši, ili su to kakve sufije, ili su to kakvi sihrbazi, ili su to ljudi koji prodaju din i žive sa tuđih leđa, ili su to iskreni Allahovi robovi, pa odmah zasmetaju nevjernicima i odmah se bespilotne letjelice dižu u i sve obavještajne i neobavještajne službe se stavljaju u funkciju da se to svjetlo ugasi. Pa upravo zbog toga, ako oni koji se budu pripisivali, već se pripisuju islamu, budu razumjeli šta znači la ilaha illallah, pa da oni personalno od toga koristi imaju i da ne budu obmanjeni, onda će hajra biti i za njih personalno i za društvo općenito. Pa smo rekli da svaki ključ ima svoje zube i nije svaki ključ za svaka vrata. E upravo ključ koji treba da može da odključa sva vrata, i da vjernici nakon toga uđu u džennet. U skupinama ti ključevi imaju svoje šartove, a to su šartovi la ilaha illallah. Pa zamislite čovjeka koji se pripisuje islamu, a ništa ne zna o dinu. Nema iluma, jer ga to ne interesuje, niti se na tom polju trudi, nego onako kao behajim, kao stoka samo spaše na pašu stalno provjerava ima šta u jeslima. Pa je Allah Đelešanu kada je opisao nevjernike, rekao je da su oni stoka. Ali to je kulturan naziv. To tako mi prevodimo. Allah je još kulturnije kazao. Rekao da su oni el-en'am, da su oni ima stoke koja je plaho pametna. Ima stoke od koje čovjek svakodnevno nešto može naučiti i koristi imati. Ali Allah Đelešanu nazvao one koji ne znaju cilj stvaranja, da su oni nojevi. Belhum adal, a ima i koji više odu u provali od nojeva. Jatemeta'una o je'kulune kema te'kulu Oni žderu i jedu kao što jede noj. Ulajke kel al'am. Kel en'am, oni su kao nojevi, belhum i još gori od nojeva. Pa ne smije vjerni da ima osim najljepše epitete, da zna svrhu stvaranja, da zna ko je njegov gospodar, da zna kako se treba šetati ovim dunjalukom i kako vodi put do dženneta, a neće to znati ako ne bude prvi šat la ilaha illallah imao, a to je el ilm, Znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, a sa tim znanjem se podrazumijeva sva vjera. Zatim nakon toga el jaqin da čovjek bude ubijeđen. To će znanje koje čovjek bude proučavao, onda biti ubijeđen ko je gospodar. I šta može gospodar? I da je on zaista gospodar. I da on sa svim upravlja. I kad kaže čovjek la ilaha illallah, da je potpuno ubijeđen da je to tako. Kada kaže la haula wa la kuvata illa da zna da je sva moć kod Allaha Đelešanu. Nakon toga dolazi ihlas, je ihlas, da čovjek zna gospodara i ubijeđen je u to, da više ne buca pojmove, da ne obožava više lažnih bogova, nego da obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako muhlisina lehu din, hunefa, da Allahu Đelešanu ispovijeda ispravno vjeru sa ihlasom, kako Allah nagrađuje i kako je Allah naredio ono što bi mi kazali sa nijetom, ali nije nijetom. A nakon toga dolazi četvrti šar koji se asidok zove, iskrenost. Pošto je naš jezik siromašan, a i mi koji govorimo, slabo ga poznajemo, mi i riječ asidq prevodimo isto tako kao iskrenost i to jeste tako, ali isto tako i je prevodimo kao iskrenost, ali kada budemo razumjeli šta je suprotno od toga, bit će nam jasno. Pa smo rekli da je hlas, da je suprotno tome širk. Pa ti sada lako možda prepoznaš, jesi li mohlis ili si mušnik u bilo čemu, ako budeš Allah obožavao sto postotno, sa ihlasom, sa nijetom, onda nema širka u, u tvojim ibadetima. Ako bude bilo šta od toga, ti dobivaš epitet mušikom, pa taman da jedan posto posvjetiš svojih ibadeta nekom drugom, to ti Allah neće oprostiti. A suprotno je sidku je kedib, el kedib, laž, pa pogledajte šta hoće la ilaha illallah. Hoće gospodar nebesa i zemlji da mi budemo do kraja iskreni. Iskreni prema gospodaru. Iskreni prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Iskreni prema knjigi. Iskreni prema ljudima. Iskreni u poslovanju. I do kraja, do kraja iskreni. Ne dozvoljava la ilaha illallah laganje. Da to bude osnova Dozvoljeno je lagati u tri slučaja. Slagati neprijatelju, slagati ženi i slagati da se pomire dva vrata muslimana. Kad se kaže laganje neprijatelju, ne u svakim okolnostima, samo u ratnim okolnostima. Laganje ženi ne znači uvijek joj lažeš, nego samo pitanje ljubavi. Kada je u pitanju ljubav, onda tu možeš malo da joj parametar pružiš da je veći ne bi joj srce bilo na mjestu. Jer imamo puno srčanih bolesnika i možda ni udara, pa je nije baš prikladno da čovjek tako lako ostaje bez žene. Pa reci da je voliš, a treba i tako da bude. I treći vid laganja, da pomiriš da brata muslimana. Ne da lažeš da bi posvađao, kao što mi danas radimo, nego da bi pomirio. Sve ostalo strogo zabranjeno i ne može zajedno sa Ivanom. Ne može zajedno sa la ilaha illallah. Mora kedib da bude u smeću, a la ilaha illallah da bude naš život. A šta to znači biti iskren? Znači biti iskren, biti odmah iskušan. Dok petljaš, praviš krivine i nevjernici prave krivine. Kad ti staneš iskreno, I oni stanu iskreno. Zato Allah subhanahu wa ta'ala odmah s početka sure Ankebut govori o ovim ljudima. Pa kaže Elif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم Zar misle ljudi računaju da će kada kažu la ilaha Allah biti ostavljeni na miru? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah je iskušavao i prije vas, poslanike i njihove sredbenike. Da bi Allah ukazao na iskrene, pa vidimo da je ovo šart. I da bi ukazao na one koji su suprotno sitka, to je kadibin, na one koji lažu. Pa je uvjet za la ilaha illallah konstantna iskrenost. da čovjek stalo govori jezikom istini. Pa ovdje moramo otvoriti jednu neželjenu temu, ali moramo o njoj progovoriti kako bi ovo što govorimo dobro razumjeli. A to je suprotno sitku je to jeste nifak. Pa čovjek ako nije iskren, šta je onda? Onda je munafik. A prva osobina munafika je da hadeša kedem kada govori laži. To uzme sebi za osnovu. Pa zbog toga, draga moja braćo, sidk je velika stvar. Allah i njegov Resul sallallahu alaihi ve selleme puno u Kur'anu i sunnetu se spominje riječ sidk. Pa Allah šalu na mnogo mjesta natraži od nas da budemo iskreni. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين O vjernici, budite bogobojazni, bojte se Allaha Đelešanu i budite sa iskrenima. Samo da se posjetimo, ovaj ajet je objavljen u toku ili odmah nakon bitke na Tebuku. Ona trojica shaba kada nisu odšla na bitku u Tebuk, oni nisu kao oni 700 munatika lagali. Kako bi oni išli da nije bilo vruće, kako bi oni išli da je bilo blizo, da se neko i nije napomenuo, trebalo je zovati, nazvati i poslati im poruku, dobro im objasniti, onda bi oni vjerovati opet rekli birani pretplatnik nije dostupan. Međutim, ova trojica su bila iskrena. Rekli su Allahu poslaniće, šedovac na Voli Allah za nas, nas je Dunjao zaposlio. Pa nakon žestokog imtihana i kazni, nakon 50 dana nema ni kelama, ni ahbabuka, ništa, nema ni govora, ni prijateljstva. Čak i njihove žene ne pričaju sa njima. Zamisli da te neko izolira u džami 50 dana, da ti ne odgovara na selam, da te ne pita za zdravlje, da te ne pita za tvoje potrebe, da ti ne kaže rahmuke Allah kad kažeš alhamdulillah, ima da pukneš kao atomska bomba. Ima da umreš od, od Ti si onda Adem, ne postoji za ljude. Ne Adem, Adem. Ali onaj koji je iskren, on izdrži više od toga. Pa je nakon 50 dana došla objava يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين O vjernici, o Allahov poslaniće, o ashabi muhađirine i ensarije, bojte se Allaha Đalešanu i budite sa kavi Malikom. I ovom trojcom, budite s ovim ljudima, ovi su ljudi iskreno kazali da je Dunjaluk zaveo, nisu lagali, znači oni vole Allaha i njegova poslanika, to im je slabost naletjela. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da kažemo istinu i kada je ona gorka, kada može biti protiv nas, ali da je kažemo. Jer ako te Allah subhanahu wa ta'ala upiše među sidniqine, na dunjaluku, među one koji imaju iskren govor, iskrene odnose prema ljudima, onda će tvoja riječ biti teška. Neće ljudi reći laže, petlja, vazna, tako, takav je sav život. Zašto ljudi danas odu na džume i slušaju hudbe? Ali zašto se ne koriste puno? Zato što mi sumnjamo jedni u druge. Zato što ti ne znaš jer sam ja iskren. Niti ja znam da si ti iskren. Pa onda tu nema posebnog beričeta. I vidimo ljude sto godina kako je pao hilafet. Svake džume su džami. ali ne vidimo da su nakon toga bolji. Osim kome se Allah smilovao. Zato Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je došao od Muhad ibn Džemela radi Allahu ta'ala anhum kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam a hadis je kod Bukhari i kod muslima ma min ahadin ješhedu en la ilaha illa Allah wa anna رسول Rasulullah صدقا min قلبه illa حرمه Allahu ala nar Kaže, nema ni jednog od vas koji će kazati da svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme Allahu poslanik sidqan min kalbihi iskreno to kaza, kazavši iz svoga srca illa harramahu Allahu ale nam a da mu Allah neće zabraniti ulazak u vatru. Zabranit će mu Allah ulazak u vatru. Neće tako lice u vatru. To je bio iskren Allahov rob. Pa zbog toga, draga moja braćo, mi moramo, kako su selefi upozoravali na ono što je suprotno, da bi se ljudi čuvali. Pa je Resul sallallahu alaihi veseleme 13 godina u Mekki govorio o tevhidu. A suprotno tevhid je širk. Suprotno je hlasu je širk. Da bi ljudi shvatili šta je istina, a šta je zabuda. Zato ćemo mi u nekoliko još trenutaka samo se napomenuti, posjetiti i dobro se upozoriti šta je suprotno sitku. A onda na osnovu toga važi sebe i drugi, pa ćeš onda vidjeti i sad već sa ova četiri šarta možeš vagati, iako mi ne šurimo da ljudima kažemo da nisu vjernici, ali ti moraš gledati kroz principe Korana i Sunneta. Ovo tvoja vaga mora biti. Pa ako vidi ako čovjeka nema znanja o Allahu, niti želi da zna, nema iskrenosti, mislimo nijeta, nema jakina prije toga, vidi da čovjek ne vidi Allaha kako treba, misle da će i, i nevjernici u džennet. Ako nema iskrenosti u poslovanju, u odnosima i tako dalje, moraš biti oprezan. Ovo tebi treba da bude veliki šaret, da ovaj čovjek sa njim nešto nije u redu, ali je još veća opasnost ako si ti taj Lako je drugom mahanu naći, ali hajmo jednom početi da sebi mahane nađemo, pa će onda biti preporod. Ne ona novina preporod, nego preporod koji preporađa upravo na toj novini koja je zastarila u svakom pogledu, ali nije ajet na njoj zastario, ne može zastaviti, zastariti on je muhkem ila jevmil qiyame. Po njemu se živi do sudnjega dana, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Ra'd, upravo u suri Grom, nije to baš tako, ali riječ Grom je opasna riječ. Gromova se ljudi stvorenja boje. Samo se groma ne boji gospodar grobova a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Upravo u toj suri Allah kaže إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما Neće Allah promijeniti stanje, neće Allah. Allahu pravo, ima Allah prava svoja. Allah neće te promijeniti ako ti nećeš. I ako ti ne uzmeš ono što Allah traži da uzmeš kao esbab, kao razloge promjene i reformi, neće Allah promijeniti stanje jednoga naroda, dok taj narod ne promijeni sam sebe. Mnogo mu pesira kaže da počinje stvar od pojedinaca. Nemoj ti kazati što je ovako stanje, šta je s tobom? Tako mi Allah, ako se ti popraviš, ako ti po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ne budeš živio, ti mijenjaš narod. Ali mi vidimo da narod nas mijenja. Mi vidimo da i u džamiju pokisli dođemo, jedva se dovučemo. Nismo li jaje zaslužili svojom govoru sallallahu alaihi sallam? Kasnimo, kao li šta ostalo? A onda, gdje su nam sada misli? Kakve su naše predrasude? Koliko mi iskreno to govorimo? Koliko mi to iskreno vjerujemo? Koliko mi šta o Allahu znamo? To je onda pitanje samo za sebe. Zato se moramo upozoravati na nifak. I nifaka se vraća ne boji samo na Kako je rekao Hasan na Jedino munafik se ne boji ni Zato on samo proširiva dizem i baka. A svaki vjernik se boji ni i strahuje od toga. Pogotovo što imamo dvije vrste parka, Imamo nipa koji izvodi iz dina. A to je da čovjek javno govori da je musliman, a unutra ima isto stanje ko nevjernik. Mrzi Resula sallallahu alaihi ve Uzima dio knjige, drugi dio ostavlja. Pa što bi Allah džaba kazao za munafike da će na Što bi im kazao? Allah ubio. Zašto bi Allah proklinjao? Zašto bi Allah kažnjavao? Zašto bi Allah ponižavao? Pa upravo zbog toga što su oni čitavo vrijeme lagani. Oni čitavo vrijeme lažu. I to Kur'an kaže da lažu. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون dolaze ti munafici i kažu nemoj, ništa se ne boj, mi vjerujemo. Mi ne moramo ni pitati nikoga, odmah ljudi kažu mi vjerujemo. Nama je to drago ovu rečenicu čuti. Mi ne volimo da čujemo da čovjek kaže da ne vjeruje. Međutim, kada mi kažemo da vjerujemo, je li to stvarno obmana jer je to hakika? Ako je obmana, to je katastrofa. A ako je stvarnost, to je onda hajt i bereke. Pa dolaze munadici kažu, mi svjedočimo da se ti Allahov poslanik. Allah zna da je on Allahu poslanik. Allah svjedoči da oni lažu. Zato Allah Đelešanu kaže Inna Allahe džami'un munafiqine od kafirine fi jahannama jami'a. Allah će skupiti ove, ovu, ovu jednu vjeru. Jedna je vjera biti mušrik i biti munafik. Oni se samo razlikuju po vanjštini. Munafik se prodaje kod muslimana, a mušrik se ne prodaje nevjernik. On obznani svoj kufr, a ovaj glumi. Pa se čovjek može, ne do Allah, uputi ovome pravcu ili ovakve osobine imati onda će na dunjavu ponižen biti, a na sudnjeme danu kako Allah kaže innal munafiqina fil darka al-asfali min nar će na najnižim predeljima džehennama biti i nećeš im moći naći ko će odatle izbaviti i ko će im pomoći. A zašto je ovo ovako? Pa upravo zbog toga što su bili nevijenici, znači imali su nifak ova etikadi. Oni su vjerovali da je kufr osnova, da treba biti nevijeni, tako su vjerovali? A ovo su kulturno glumili. Oni su za ovo dunjaličke naklonosti dobivali i plaće dobivali. ako se riješi pitanje da nismo od ove kategorije, onda je strah od druge kategorije koja se zove nifak u ameli, nifak u dijelima, a on je isto tako opasan jer Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti osim ono što bude, što bude do kraja, što bude do kraja istinu. Zato mi vjernici moramo se čuvati osobina munafika kako ne bi slučajno kako ne bi slučajno zapali u ove nifake koji se vežu u nifaku ameli. Evo na hadisa kod Buhari i kod muslima. Od Ebu radi radijallahu ta'ala anhu koji opisiva ove četiri kategorije, ako se mi sačuvamo za Allahu pomoć, onda se radi o sitku iskrenosti. A ako se ovoga, ovoga dočepamo ne do Allah ili se svoje srce uprljamo, onda smo sami sebi nepravdu nanijeli. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, arba'u kunne fihi, kane munafihan halisa. Ove četiri stvari ko bude imao pri sebi, on je sto procentualni munafik, znači potpuni munafik. ومن كان فيه خصلة خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Ako bude imao nešto od ovih kategorija, on ima jednu od osobina, on ima jednu osobina munafika. Pa nabraja Resul sallallahu alaihi wa sallam pa kaže tumina khan, kada mu se nešto povjeri i iznevjeri. Uida haddete kedeb, kada govori dobro, laže. وإذا Kada dadne ahd, ugovor, onda iznevjeri وَإِذَا خَاسَبَ gađa. I kada se raspravlja, znači, ajba mu je osnova, onda preko toga prelazi. Znači, podiže glasove, ljuti se, galami, psuje, prelazi granice koje su poznate da ima vjernik. Jer vjernik, osobina vjernika je da se stidi, da vodi računa šta govori, da ne govori osima koje govor bolji od šutnje u datom momentu. Kada govori da kaže hvala Allahu, hvala Rasul, a mimo toga sve je to šuplja priča od koje koristi nema. Pa zbog toga, draga moja braćo, ako želimo da i ovaj šart la ilaha illallah sebe imamo, onda se moramo dobro očistiti laži. I ovi osobina taka, i moliti Allaha wa ta'ala da nas Allah Đelešanu spoji sa onima koji su bolji od nas. Jer bolji od nas neće ovoj opakoj bolesti dozvoliti. Zato, draga moja braćo, pogledajte prve generacije. Pogledajte Ašar al-Mubashirin, desetoricu kojima je džennet obećan. Među njima Omer radijallahu ta'ala Prije Omera Ebu Bekr, kako se ono zove? As-Siddiq. Pa što, što je dobio ovo ime? Što nije dobio Ebu Bekr Munafet ili Ebu Bekr Zindik, kako ga nazivaju šije? Zašto je dobio ovaj epitet As-Siddiq? Zove ga Resul sallallahu alaihi ve sellem. On donosi savi metak. Prije toga još dok idu, prije toga kada prima islam, samo je čuo. Znači, prenosi se da Ebu Bekr nikad Resula sallallahu alaihi ve selleme nije u neki pitao da mu nešto pojasni. U smislu da mu kaže to stvarno Allahu će tako. Nego je samo čuo vijest u neki da je Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem objavom i odmah je došao da primi islam. Čak kažu učenjaci da Ebu Bekr se razlikuje među ashabima. Da i on nije širka činio. Ono nije bio muahid, ali nije pričinio šir, nije imao nekog svog satonu, nije imao nekog sanama kipa u kući ili prekućom, nije pio alkohol. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ga pripremao. Allah je tako dao i u džahilijetu je bio najcjenjeniji u tom društvu, upravo radi epiteta Pa je odmah Islam primio. A kada je na putu je bio, pa ide malo desno, pa ide malo lijevo, pa ide naprijed ispred Allahovog poslanika, pa ide iza, pa ga pita Allahu poslanik, čemu to je Bubekr? Kaže, o Allahov poslaniće, kada odem desno, dođe mi misao da bi mogao neprijatelj s lijeve strane doći. Kada odem naprijed, bojim se da će neprijatelj doći od zada. O Allahov poslaniće, ako bude ubijen Ebu Bekr, ubijen je Ebu Bekr. Ali ako bude ubijen Allahov poslanik, šta će biti sa ovim islamom? Tako je govorio as Onaj koji je, znači, njegov iman zbog te iskrenosti. Kada bi se stavio iman Ebu Bekra na jednu stranu, a na drugu stranu iman čitava ummeta, prevagnuo bi iman Ebu Bekra, radi Allahu ta'ala anhu. Zato, draga moja braće, pa Omer radi Allahu anhu, ide kod Huzeyfe bin koji je dobio tajni spisak od munafika koji su munafici u dijelima. Pa je pitao Ebu Hodeifu, Hodeifu bin Jemana, ima li mene, ima li mene na tom spisku? Bojeći se, a on ima vizu za džennet, bojeći se nifaka, jer je tako naučio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Zato, draga moja braćo, Čovjek ako oboli od nifaka, nema spasa. Ovo je, znači, ovo je rak, saratan dini. Ovo je vjerski rak. Znači, ako čovjek ne povede računa pa dobije ovu e- epidemijsku bolest, ovu neizlječivu Allah najbolje zna bolest, jer ćemo vidjeti iz nekih ajeta da se čovjek teško vraća. Zato pogledajte, koje god krenuo putem laganja, završio je sa lažovima. Pa se treba dobro čuvati i zato Allah Đelešanu nakon bitke na Tebuku je objavio određene ajete i znali su ashabi i onda su gledali. Jedni su pratili, pošto je Omer radijallahu u dao, pratio imali Hudejfe na dženazu, ako ga nema, Omer bi kreni, odmah bi neki ljudi, kreni za njim. Pa Allah Đelešanu kada opisiva munafike i njihovo stanje, kako se ne mogu lahko vratiti, kaže Istavfir lehum, evla testavfir lehum, in te testavfir lehum sebe'ine marraten, felen jagfir Allahu lehum, ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين molio ti za njih ili ne molio za njih da im Allah oprosti. Pa kada bi molio 70 puta, le jagfir Allahu lehu. Allah im neće oprostiti. Innehum kefaru billahi wa rasuli. Oni su bili nevjernici u Allaha i njegova poslanika. Wallahu la jehdi al l'havmen fasiqin. Allah neće narod koji čini fisk, grije, to jeste kufr, uputi na pravi put. Wala tu soli ala ولا تصلي mata abada. Wala مات ala qabri. تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا hum fasiqun. Ne im dženaze obaviti. I ne im ni na mezar otići. Zato što oni ne vjeruju Allaha i njegova poslanika sallallahu umrijeli su kao nevijenici. Znači, otkrili su ono što su čitavo vrijeme kod sebe lagali i lažno se predstavljali. Pa zato, draga moja braćo, nemojte da ponovo obnavljamo ružne sire, ružne biografije na ovim prostorima ljudi koji su na kraju pokazali svoj nipak. Pa vi ovdje imate neke legende po gradarstvu i na drugim mjestima. Imate legende, imate legende po krajini. Međutim, kada spominju se te legende i te nekakve velikane koji su bili i kada vidimo njihovu biografiju, ona jednako kaže da su to pravi munafici da nas Allah sačuva. Zato moramo biti iskreni i moramo iskrenost zagovarati i moramo je drugima nuditi, ali početi od nas sami i znati da Allah subhanahu wa ta'ala voli iskrenost i da će za iskrenost posebno nagraditi i zato pogledajte završetak. Pogledajte završetak. Kako završavaju lažnici? Kako je završio Gaddafi? Kako je završio bilo koji predsjednik koji se laga lažno predstavljao da je iz tabora muslimana. A pogledajte kako završavaju iskreni i robovi. Kako završavaju muđahidi i njehove vođe i njihovi učenjaci. Allah i počasti na kraju da budu ibret za generacije koje dolaze nakon njih. Pa molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas počasti sa ovim šartom la ilaha illallah da ga ove ručke usvojimo i da po njemu živimo i da sa tim šartom svojeg gospodara na sudjeme danu sretnemo.